подгляд пчол пакуль что досыць об панох яны прыеліся да любог яны без сэрца і сляпые і все заходы их пустыя і пусты іх усе імкненні назад ход часаў павярнуць і дзіркі палкамі заткнуць і перарваць жывыя звенні і якіх вякі не перарвалі у гістарычным перавале. Ім цёмна, Нема кніга лёсу, яны не бачаць далей носу і рубяжоў свае пасады. А ну іх кліху, ну іх кляду. Час упарэча зноў вярнуцца і ў іншых хвалях скупануцца. Парэча слаўная мясціна, Куток прыгожы і вясёлы, як мора лес, як неба долы, зіхціць у кветках лугавіна, А колькі ягад і парэчак, Як пахне мёдам поле грэча, калі пачнуць яны цвісці. Ну, як тут пчол не завясці ім столькі выгад тут прастору. Яшчэ з вясны у час перабору сюды привезлі пчол колоду. Ну так між іншым для заводу. Але ручыцца сталі пчолкі. Знайшліся людзі для суполкі. Хто вуллем браў пустым, грашамі, а хто падмазваў барышамі, і як не прымеш чалавека, А не прымі, то небяспека, Памысліць ён табе брат зла, не любіць зайздрасці пчала. Антось удзеле тым пчаліным вёў першы рэй, галоўным чынам хоць гэта новая навука, На першых часах была мука, і першы крок у новай ролі ён не забудзе не ніколі. У летні поўдзень была спёка, выходзіць рой. Снуе высокай, на вярбе ў гары садіцца, ніяк туды не даступіцца. Антос бярэ куродым сіта глядзіць на гэты рой сярдзіта. Ось не было яшчэ бяды. Загнаў жа чорт яго туды. Палез Сантос, перш па драбінах, з драбін цярэбіцца ў галінах, сяк так прыладзіў сіта крышку, Абрус адсунуў, бярэ лыжку, І толькі чуць крануўся рою гудзе пчала над галавою, другая вуха тыдзнячэўку схіснуўся дядька наш на дрэўку і мімавольна хоп засук. Тут сіта выехала з рук, а патрывожаныя пчолы спяваюць хорам, як канёлы, але кусаюць па-чартоўску. З гарыш ты лепей рой такоўскі. Угнуўся дядзька, няма рады, на землю падаюць прылады, за імі дядька наш накропам, Звярвы на землю шуснуў снопам. Ой, схапіўся дядька, ты наўцёкі бяжыць, як бы шалёны нейкі бяжыць дваром між хлевушкамі, ад пчол бароніцца руками, ды пад салаж бяжыць пад стрэху. Ой было бяды тут <laughs> было смеху Ды потым дядька прывучыўся да пчол зусім прызвычаіўся і бортнік быў ён акуратны хоць не такі як кандрат здатны Тым часам спас святы мінуўся і лес у чырвання прануўся дрыжаць у золаце асіны і гнуцца кісці верабіны. Пчала аб мёду меней дбае і спожыць ёй ужо не тая. Таксама ж вуллі <laughs> не пустыя. Раі ўздужалі малады і мёду трохі нанасілі. Дык вось кумоў, і запрасілі на гэты дзень падгледжваць пчолы. Дзянёк быў ціхі і вясёлы, мужчын заранку падгалілі, зусім такі падмаладзіліся, у ночва головы памылі і вусы спрытна падкруцілі, ды мылам іх пашаравалі, каб выдатней яны стаялі. А для гасцей святой нядзелькі надзелі новыя камзелькі, а боты так нашмаравалі, што просто шляхту касавалі. Зірніся, дзядзька ў люстэрку, Хоць завярці возьмі ў паперку, хоць у сватыяць, хоць жаніся, Да дядькі жарты понесліся. А ты, ламук, не выскаляйся лепш нос абцерці пастарайся сапляк Унь <laughs> губу ўжо мінае А леся дядька подцінае Лаук а лезь пускае вочы Сягоння дядька неахвочы прыймаць яго такія жарты а лезь жа хлопец і не ўпарты і он моўчкі костусю ківае пайсці на двор з ім заклікае а разблутаць трэба ім пытанне. Якое ўжо карціць адрання, калі, кому дзе пасвіць статка. Скажу я вось як табе, братка, мы ў двух з двара пагонім разам. І папасем под тоўстым вязам, калі кароўкі папаўнеюць, бакі іх трокі пакруглеюць, тады запусцім на балота і і закіпіць у нас работа, то ты, то я на перамену. Ідзе я толькі мёд той дзену. Жывот зрабіць хіба ў дзве столкі, як мех баландзішын на зёлкі. І хлопцы ў згодзе жартавалі, ды ў лес за рэчку паглядалі, пазбыўшы важнае пытанне, чакалі першае спаткання з гасцьмі, якіх сюды наедзе. Мо ўжо хто клыгае з іх недзе. Малыя дзеці і дзяўчаткі вярцеліся больш каля маткі, то часам ёй чым памагалі, а часам просто заміналі. У ўсіх была тут думка тая, што дзень сягоння незвычайны, а дзень асобны, разнастайны, які ў год толькі раз бывае. На гэты дзень і сама хата была прыбрана зухавата. Памыты лавы, стол, падлога, а каля покуця святога дзве сцены клёнамі ўбраны. Абрусам белым стол засланы, святых паперай агарнулі, яны лагодней неяк неяк дзірнулі, як бы ім вельмі падабалось, што ім увага аддавалась. Мужчыны зараз па сняданні пайшлі ў гумно на спачыванне, аддаць минуту для дрымоты. Прыветна скрыпнули вароты, з вясёлым шумам расчынились, У гумне мужчыны прыпынились. Всяго паўнютка хвала Богу, з бажынкі новай і мурогу. Здавалось, трэхі і пярылы всяго трымаць не мелі сілы, Бо з двух бакоў над самым токам, калі на іх ты кінеш вокам, сянцо з бажынка навісала. Тут лугам, полем патыхала, А на гвоздзі у таўшчэрным шуле цапы віселі бы заснулі а вілы граблі і мяцёлкі маладбітовы прыяцёлкі каля варот адны стаялі таксама працы ўжо чакалі у нас сяго лета свяціся так дзякуй богу паджыліся эх брат мехась была б то ўласнасць зямляўся гэта сенажаці Чаго б жадать тут болей, браце, і лес, і паша, неба яснасць, і чысты дух і рэчка нёман, Куток павабны тут захован. Э, каб гэта свая ўлада. Нашто бы лепшая пасада? Міхал выразна замаўкае і торпы вокам акідае. Так, брат, падумаць моцна трэба. Само не зваліцца нам з неба. Каб мець больш пэўны свой прыпынак і мець у ўласнасці будынак. І так яны разгаманілі, што і на салому не лажились. І ўсё ж не бацькаўшчына гэта б. Жывеш да часу з лета ў лета ліха вынік неякое, Падумаць жудасна пра тое, Чаго ж у жыцці не хапае, Дзе гэта сіла, дзе моц тая, што перашкод сабе не мае і ставіць зразу ўсіх на ногі, вядзе на вольныя дарогі і свет прасторны адчыняе дзве рэчы трэба мець каханы. Адна рэч розум выхаваны, умець прадгледзець, прылаўчыцца на цвёрдым грунце закрапіцца. Другая рэч антось хорошы, таксама трэба мець і грошы. Міхал прамовіў ціхім басам. Алесь і костусь гэтым часам гасцей пад дубам вартавалі і між сабою жартавалі. Згадай кастусь, алесь пытае, хто першы ў госці завітае? Ну што ж, вядома, Юрка, дружа, Чаму? Бо мёд ён любіць дужа, А там глядзі, Язэп прыпрэцца і фабіян з ім з караліны подвып'ють ведаеш мужчыны от то гаворка распачнецца а там кандрат возьмецца ў бокі напэўна пойдзе ён у скокі яго я леўка падтрымае а вухін песню заспявае пі гарэлку суседзе глядзі глядзі хто гэта едзе а алесь ускочыў пазірае і локцем костуся таухае ды гэта ж вухін брат ён сам хлопцы кінуліся ў браму бягуць на выперадкі ў хату ужо вухін едзе вухін тата чыц не смець казаць мянушку а то зніму на вас папружку у і бацька бровы пасувае пельчак чысцейшы адзявае ідзе на двор для прывітання і для пачэснага спаткання андроцкі вухін пад'язджае і так коня свайго спыняе як бы супыну конь не мае хоць конь як вол непаваротны і бегчы ўжо не так ахвотны а Кадушка зося сонцам зяе, Михал ёй злазіць, памагае, Я наш як гліна, но то цяжка пад ёю крахча каламашка. Ну, прошу хату, проша кумка, Глядзіць бутэлька з яе клумка у перавалку як бы качка у хату ідзе кума сваячка тут гаспадыня выбягае ёй дзверы ўсе не адчыняе кабеты тварамі сомкнулись і так прыемна усміхнулись як бы злучыліся дзве рэчкі гарохам сыплются славечки а дзе ж моя дачка хрышчана спытала зося дзе алёна воўчком алена пазірае Яе тут Зося абнімае гасцінцам дзяўчынку трактуе, яе і песціць і цалуе, у вочки ёй глядзіць прыветна, сама я хіміха бездетна. Алесь под гэты шум вітання разгледзеў клумак, увесь да званей шэпча костусю на вуха. Там брат, гарэлка весялуха і карава і сыр як плаха. Ой! калі б не ведаць таго страху ось будзе можна пожывіцца але чакайце даляжыцца і каравая закаштую цябе таксама пачастую і хлопцы толькі посмяялись ды вон за дзверы паімчались Ехіма воз ужо прыбралі, каня на лейцы навязалі, кустах альховых каля дуба, дзе пагуляць было так люба яшчэ шчакаўшы з паўгадзіны язэп прыехаў з караліны жыхар заможны выдатны ва ўсім прыкладны акуратны у гаспадарцы у банкеце у паноў быў нават на прымеце такі уважны шляхетны далёка ў воласці прыметны хоць не шляхецкага ён роду але у падтрымліваў іх моду, а гаспадыня меў дваранку, вельмі панадную шляхтянку з прыгожым тварам з тонкім станам, жыў у фальварку Язэп панам і гаспадарку вёў умела. Само сабою зразумела, яго спаткалі тут пачэсна, гаспадары з гасцьмі сумесна а там кандрат коня сцябае семер турэцкая гукае як толькі згледзелі кандрата загаманіла зараз хата ну вот і бортнік нашим чыццо <laughs> усіх насмешыць раскрычыцца ноль смерть турэцкая мякіна кандрат жартлівы быў мужчына і каля пчолак хадзіў смело, бо надта добра ведаў дело. Прынамсі гэтак тут казалі, калі кандрата разбіралі. Прыехаў з маткаю старою, якую зваў часцей савою. Худы, высокі, сухарлявы, для ўсіх жаданы і цікавы. Вайшоў кандрат і павітаўся, і пра здароўе распытаўся дарота пальчыха старая таксама хлебам дом вітае э, такі ўжо звычай беларускі у клумку выпіўка закускі калі ўсе госці пазбіраліся Антос з кандратам пажагнались, узялі і ночвы і куродым, Ну, Памажы святымі кодым. Куды ты лезеш ось дурная. Кандрат э, з пчалою размаўляе, а пчолка нібы ў павуціне ў яго заблутала шчаціне. Злавіў пчало і адкідае. Даўжнік павольненька вымае. Х вы гультайкі, Плястры голы, Хоць вы даўно старыя пчолы. Дай дыму ім, дай, даем дыму, ага, трохі ёсць, двойце выму. Кандрат дзялянкі падразае і крэхча бедна і пацее, пчала ад дыму бы п'янее, У галовы далей запаўзае, насілі бедныя збіралі, <laughs> А мы ў мінуту ўсё забралі. Тут пчолкам шчыра спагадаюць, ды новы вулей падглядаюць, пакуль усіх не перабралі і ночвы мёду не надралі. Гудуць пакрыўджаныя пчолкі, бы плачуць бедныя саколкі, што праца іх неспадзявана людскою хцівасцю забрана. Прынеслі ночвы мёду ў хату. На долю выпала кандрату дзяліць мёд гэты мішку мамі. Жанкі ідуць сюды з банамі, тут смех і жарты таўканіна, найцікавейшая часіна. І стол, Тым часам накрываюць гасцей шумлівых запрашаюць садяцца госці ды не зразу за стол не лезуць для паказу, бо так шляхетнасць вымагае. Ідзе тут спрэчка немалая, калі пачнуць тут адмаўляцца э, сядай язэп няхай садяцца я прыткнуўся потым з краю. ах вось дзіўны ну ну <laughs> сядаю пан фабіян і ты кандраце Ехім і яны юрка браце ну прошаш проша посаділі таким жа чынам упрасілі жанок прысесці тут на ўслоне антость уход пусціў далоні і коркі спрытна выбівае, так што здзіўленне выклікае. Крыніцы бурнага натхнення мінут вясёлых ажыўлення. Стаяць як біскупы, бутэлі і ласа, все на іх глядзелі. Ляжыць гарамі ў іх падножы закуска, гэта мілась Божа тут сыр як першы снег бялюткі каўбас прыемнейшыя скруткі што толькі ёсць у беларусі мой мілы янка мой купала в агульны вір нас доля угнала чаму ж ты Чаму часінай тою мы не спаткаліся з табою, каб стол сялянскага банкету развесяліў душу паэту. Михал тут чарку налівае. Ну, да каго ж мне піць, пытае гасцей абводзячы вачыма. О пускай з канца пачні з яхіма, Ну, кум яхім стары дружака, Няхай мяне нас гора всяка, Дай Божа добрую прыгоду, каб больш на лета было мёду, э, каб мы пілі, яшчэ прасілі, каб на галовах заходілі, Дык будь здароў, Ну, дай жа Божа, за ваша госцікі здароўе. І пасля гэтага прыслоўя Михал куляе чарку гожа, глынуў і губы абцірае, Яхіму чарку налівае. І з рук у руки ходзіць чарка, шаломіць головы ім шпарка, і госці што раз весялеюць, і больш іх твары чырванеюць. А голас крэпне і дужае, і смех гаворку аздабляе. Для ўсіх ласкава і пачціва, як бы пад ветрам таяніва, гасцей частуе гаспадыня і на ўсіх чыста вокам кіне то сыр, то масла ім подносіць і закусіць так шчыра просіць ну закусеце ж калі ласка ось праша сыру праша мяска ці э, кумпечка або э, каўбаскі ну пирога хоть закаштуйте бярэце масла не шкадуйте бутэлька выпіта другая а як бачыш месца заступае, а госці вокрыкам здзіўлення яе вітаюць тут з'яўлення. Жанкі таксама балявалі, ад мужчын не адставалі, але ад іх адмежавались, сваёй гарэлкай частаваліся. Гарэлка ж іх э, тым адразнялась, што ў бутлі слодыч дадавалась. І вось зірнуць было цікава, як у жанок вялася бава і колькі мілых было сварак, як адмаўляліся ад чарак. Ну, проша аж, пані Юзафова, Ой не, не акумка, даю словам. Ой, зусім я п'яна бойся Бога, Ну выпіш кумачка, нічога кума на просьбу поддаецца за чарку тройчы ўжо бярэцца і толькі-толькі прыгубляе і чарку зноў не дапівае і руку цягне да бутэлькі не дам кума не дам анелька бо ўжо так звычай вымагае хто чарку п'е той налівае ну выпіш чыстенька чысцютка ой <laughs> Я ж п'янею вельмі хутка. Я зап мой лысынь сярдуе. Куму Анелька тут цалуе і адмаўленне тым канчае, што гэту чарку асушае. І вось жанчыны не стрывалі, і песню кпіну заспявалі, каб пасмяяцца з нежанатых. Зантося, яскі, і кандрата. Сядзіць дома, як пужала, не з кім слова мовіць. Ой, жаніся, Часу мала старасця без ловіць. Пастарэеш не барака дзеўкі ўсе зракуцца, А ты будзеш як сабака туляцца і гнуцца і подлізваць будзеш місы не свае чужыя. Так жаніся, кандрат лыцый, жанецесь дурныя. Ну зацягнулі уже завылі. Адно б вы толькі і жанілі вот турэцкія вы свацці, як вас няма, той ціха ў хаце. Кандрат вачыма тут бліскае, А яська брат яго спявае: Я адзін сцежкі мне адчынены ўсюды, А як жэнішся тады не хадзі нікуды, Я адзін я казак і наліха жонка яна здзівяжа цябе чортава галёнка. Бог мужчыну стварыў, потым памыліўся. Драў чупрыну аддам, што з'евай жаніўся. Вось так вы их вось малайчыны і аж не ў рым стуюць мужчыны ну выпить выпить хлопцы трэба яхім пускай брат да я зэпа не брат мехась даль бог не буду пі не люблю тебе маруду яхім дайшоў до пункта а тога, дзе ён у сведкі клікаў Бога, што больш не вып'ю уже нічога. Але Яхімаў звычай знали, дружней мужчыны насядалі, і наш Яхім хоць і бажыўся, але з бажбою піць злажыўся. А далей ён такім жа чынам рабіў замінкі тут мужчынам, але піў чарку чарку з імі і вось ён лыпае вачымі і руки зараз разнімаем старую песню зачынае Ай ляцела вадзень а насустрач мушка прыхіліся кума пашапка шепчу на вушка. На хату Ганна выступае уладкі плешча подпявае, Зайграйте музыкі, каб я паскакала, купю батька чаравікі, каб я потаптала. Мужчыны выклік той прымаюць і фабіяна выпихаюць. У скокі зараз жа пусціўся наш фабіян і закруціўся. Падзівіся габка, як трасецца шапка, А замест шапкі валасамі трасе, як ветер каласамі размінае свае косці. І разышліся нашы госці. Тут грэбень пальчык ян хапаем сюды паперку далучае ды так жа грае спрытна здольна што ногі скачуць мімавольна без музыкі без дуды ходзяць ногі не туды гарай жа дудка моя коды дудка туды я сам гаспадарску мой анелькай руку прыгнуўшы над камзелькай на панскі лад мяце вальцуе на усіх далікатнасцю касуе. Таксама Юзаф з караліны не траціць добрыя часіны і з гаспадыняй так кружыўся, аж покі потам лопня змыўся. Андрацкі кінуў і бажыцца, сядзіць, не можа варушыцца, адзін з ім юрка яшчэ бае. Яхім жа тоненька спяваем. Пі гарэлку мой суседзе, покі п'ецца. Конь дадому сам заедзе не саб'ецца. Скакать хачу, Хто мне паграе? Музыку! Пальчык Ян гукае і, не чакаючы адказу, у танцыі рынуўся адразу. Прысеў наш яська, закруціўся, Ды як пайшоў, ды як пусціўся, адкуль ідзе і што бярэцца з дарогі ўсё змяце здаецца, там там тарарам та та та та ці та ці та там хадзі хота хадзі пень не шкадуй жа сваіх плеч я найму дудара дудара камарыка грай дударыку грая а ты муха выцінай грай на скрыпцы сляпень на басетлі а вадзень чмелю бубен бубані шершань песню утні я хочу паскакать всіх на баль паклікать разгарніся ж душа сцеражыся там маша бо тады толькі пан калі добрая п'ян Тады весь сялы рад і сам чорт мне не брат там там тарарам там та ці та ці та там лысы чорт бег з балота надоело адзінота і хітёр азмыліўся ажаніўся і утапіўся не будь чорце слабы і і не рэмсціся да бабы. Баба доўгі волас мае, каго хочаш шукае, і Езепа і Михала, А мяне не ашукала. Хіба толькі розум страчу, то я тое ліхаў бачу але не не дачакання не пацерплю ашукання тут госці з месца паўставалі уладкі білі падпявалі бадай ёнскі сото прыўдаўся по а пальчык пыху набіраўся і ўсё нагамі вырабляе як бы сам чорт яго шугае і плечы скачуць рукі ходзяць і ў абурэнне ўсіх прыводзяць тым часам стала змяркацца панове час ой <laughs> час збірацца а а посядзеце, пагуляйте, повесялетесь, поспявайте. Ну, песню, песню, починайте. Ой, пора вячэраць, няма ж бацькі дома, Ці яму дорожка гэта незнаёма. Ці ён памыліўся, ці конечак звіўся, ці сярод дарогі ён адзін спыніўся. Блудная дарога, ды конь яе знае, толькі ж конік волі сам прыйсці не мае. Ой, хто ж по дарозе коня паганяе, коня паганяе сам песню спявае. Ад сусед едзе з гасцінцам вялікім, везе сыну боты дотцы чаравікі а нашага бацькі ўсё няма гуляе і пра сваю хату пра дзяцей не дбае параспать лажыцца няма бацькі дома і дарога біта і добра знаёма Вось і поўнач скора а ўсё няма таты і Ой, пора нам гости, Ой, пора да хаты. И нейкі жаль няяснай страты ад гэтай песні патыхае. На свеце ўсё конец свой мае, І ты мінуці на змярканне спяеш нам песню раставання. І госці свой банкет канчаюць, адны другім добра жадаюць, а ў час апошняй развітання стаялі цмокі цалавання. Ну выбачайце ж, не крыўдуйце, калі што кепска, то даруйце.